be, gure historia piskat hasi da 2000 ni urbildu nintzen eskuza esku elkartetik e, makean, nik janteak laguntzen dituen elkarte batetaz, eta egu berriko bakantzetan e, jakin ginuen gazte batek behartuela terbe bat e, bakantzak pasteko. duku, bi, etxetan pastu zen, lagun batzuan etxeta, etxean eta gurean, bakantza osoak pasteko. Eta horti goiti huartu ginen ebe deus, eh, fe, etzela eh, fin urtean zehar, eta hortan probosatu ginen eh, idu familien artean aterdetzea gazte hori. Beraz, hasi ginen bi haste guziz bere aldi. Ara. Eta hori segitzen duzia aldizka? Ez, ez, eta martxuan um, gazte horre galdegin zuen, amadu deitzen da, gazte horre galdegin zuen de etxe batean baizik egoitea, eta hortan behelkartu ginen, itzegin gure hartan, eta guk proposatzen ginuen entxeiatzea, eta geroztik, eh, fe, maiatzatik eh, gure etxean da beti. Ados, amadu, ordien eh, nungua da, eta zer da bere historioa labur bilduz? amadu gineko nakriakoa da, mala urtetan arribatu da frantziat, uh, berak uh, sozialki eta familiar zoak uh, zituen han eta ortako ies egin du. Hori eta bo, etzen uh, sekulan eskolaratua izan han eta etzuen bere bizian ikusten uh, olako egoera bat. Eta, eta kondatu dauzia, bere imilbidea, ona anu eltzeko, gineako ona kritika? Bai, bai, uh, ibilbidea, bo, be, denek hartzen duten ibilbidea. Uh, eh, Unsa hori ba naiz, eh, malitik pastu da, gero algegia, marroka, Espainiat jibatzeko uh, itxasuntiz. Uh, oien itxasuntzia uh, salbatoa izan da Espainiako NG itxasuntzi baten gandik ez dakit gehiago honora deitzen den ez buruan, eta ara, eta gero eh, egon pixkat Espainian foieretan, eta hortik eh, mugapastu du urgian eh, frantziata sartzeko. Hala, orai, ala, zuen berzuen etxen bizi dela, egresa, lazaila izan zako egokitzia emengo biziari? E, beraz, <laughs> ez dakit jan egresa zaila izan zakon, e, de kanpotik bedain eh, badu adaptatzeko eh, kapasitatea handi bat, jango nuke gaitasuna handi bat, beraz eh, negustuko ala ere aski egeski moldatzen da gure biziari, aldiz astapenean pixkat, pixkat komplikatua, bizi ez ezagun bat uh, Efen, ikasi zen bat ere eskolarik ez, han beti lanean aitzen, beraz hemen aixi aldiak eta etzen bat ere zautzen, beraz zen eh, sekulan eh, sobera hor bat izan, Hala. Eta badu, erri mina, haipatzen du bere erria? Uh, eh, bai haipatzen du, bai badu. Me gero ez da sobera hortaz nintzu, haipatzen du pixkatola noiztenka, baina ez du ez da horretan ustatzen ez. Hala, eta behaz administrazioaren aldetik, gauzak ereskin joan dira, zer da bere estatutua eh, orai hemen? Eh, ez, eh, gauztak ez dira sekula egez administratiboki. Eh, be, bera ahibatu da, bera zama urte dekin, pastu da az deuren let soziala lan fazen hain zinean. Han, be, entzaten zira probatzen zure paperak eta zinez adingabeko gazte bat zirela. Eh, Hortan, uh, eh, azek eh, gero galdegin dudie bati uh, erabakitzeko, erabakitzea, beraz, uh, juz des enfants. Eta, hau, uh, iraila astapenean, pastu da audientzian uh, dudie horren eta geroztik erantzun baten goaitan gira. Hala. Hala. Beraz, paski luze bada, deia urte bat desmartxak hasi eta ez dira, hori bukatuak. Hala, eta nartian eh, nola bizida, ze ikasten du, lan bat badu, ze egiten du? Eh, beraz, uh, eskolan da, asipen eskola joan den martxuan, lehen ikolegio batean, Frantsesa eta irakurketa, irakur... eta frantzisa bezekian, irakurketa eta ikasteko. Eta hor, irailetik, hasi da zeape mekanika errikol batean, uh, maulen. Hala. Bai. <laughs> Bai, ez beste zerbait egin da izan. Ez, ez, ez, ez, jandela eta ara. Ados. Ados. Eta behaz eh, zer gehan gandugu, eh, astapenean, nazio eh, eguna dela etorkinen aldekoa, garantzia meiten jozuzuk egun hori? Bai, bai, justut, be, piskat gure, oien egoeraz publizitate piskat egiteko, fe, publizitate ez dut ez da egokiena, baina uh, oian historia ipatzeko eta jendea sensibilizatzeko pixkat e, bai biziki importanta iduritzen zait. Hala. <laughs> Ongi da, ordean uh, e, pantxika, eskertuko zaitut? Ba, doztat. Zure lekukotasuna ekartziagatik? Bai, ba, irazurekin.